Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանը 2021-2022 ուսումնական տարում ավարտել է 48 մագիստրանտ, 97 բակալավր, որից 51-ը արկա, 48-ը հերակա ուսուցմամբ։ Շրջանավարտները հիմնականում կովկասագիտություն, իրավագիտություն եւ օտար լեզու բաժիններից էին։ Նրանցից շատերն արդեն աշխատում են իրենց մասնագիտությամբ, ասում է Բուհի պրոռեկտոր Ալիսա Բաղդասարյանը։ Այս շրջանավարտները իրենց պաշտպանության ժամանակ իսկապես կարողացան ցույց տալ, որ իրենց այս 4 եւ 6 տարիները հենց այնպես չի անցել, հատկապես որ նրանց մեծամասնությունը իսկապես աշխատում է իր մասնագիտությամբ եւ կարողանում է հետաքրքիր դրսեւորումներով հանդես գալ։ Վերջին տարիներին բուհում կարևորում են ավարտական աշխատանքի պաշտպանության համար ընտրված թեմաների արդիականությունը, մանրամասնում է պրոռեկտորը։ Թեմաների առումով ընտրել ենք արդիական թեմաները, չափորոշիչները, ինչպես բոլոր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, այս տարի որևէ փոփոխություն չի եղել։ Կարևորել ենք այն չափորոշիչները, որոնք արդեն իսկ կային՝ ներկայացման որակ, ձևակերպման որակ, ինքնուրույնությունը ուսանողի եւ բնականաբար արդիականությունը։ Այն, որ մեր թեմաները իսկապես արդիական էին եւ շրջանավարտները կարողացան գեղեցիկ ու հետաքրքիր ներկայացնել եւ ցույց տալ, որ իսկապես ինքնուրույն աշխատանքներ են եղել, սա փաստացի իրողություն է, որին ներկա են եղել թե դասախոսները, թե շրջանավարտները, թե հանձնաժողովի անդամներն ու նախագահները եւ հաստատել են այս ամենը։ Համասարանի շրջանավարտներից Ռոբերտ Բաղարյանը գերազանցությամբ է ավարտել կառավարում մասնագիտություն բաժինը գոհ է ստացած գիտելիքներից։ Ներկա պահին աշխատում եմ պետական կառույցում եւ բողոմ ստացած բոլոր գիտելիքները ինձ ամբողջությամբ բավարարել են, որ เป զի ես կարողանամ աշխատել իմ մասնագիտությունով։ Ստացել եմ այն բոլոր գիտելիքները, ինչի համար էլ ընդունվել եմ այս բուհը եւ ընդհանուր առմամբ ամեն պարագայում, ամեն տեսանկյունից գոհ եմ Բուհն արդեն պատրաստ է ընդունելու նոր ուսանողների 2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելությունը բակալավրիատում անցեկացվելու 4 փուլով, ասում է ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Արինա Գրիգորյանը։ Նախնական փուլը արդեն սկսվել է եւ փաստաթղթերի ընդունումը մինչեւ սույն թվականի հունիսի 22-ը եւ քննությունները կանցկացվեն հունիսի 24-ին, 25-ին։ Առաջի փուլով փաստաթղթերը կընդունվեն մինչեւ հունիսի 28-ը, քննությունները կանցկացվեն հուլիսի 22-ին, 23-ին։ Ինչ վերաբերվում է մագիստրատուրայի արկա եւ հերակա ուսուցման ընդունելության քննությունների օրերը, առաջի փուլը հուլիսի 25-ին է, երկրորդ փուլը օգոստոսի 20-ին։ Ռուսերը ուսուցմամբ դպրոցի շրջանավարտները քննությունները կարող են հանձնել ռուսերենով։ Նախնական փուլում արդեն ստացվել է 7 հայտ։ Բակալավրիատի հերակա եւ մագիստրատուրա բաժնի ընդունելությունները անցկացվում են բուհի ներսում, իսկ արկա բաժիններ ընդունվելու համար հաշվի են առնվելու միասնական քննությունների արդյունքները։ Նախնական փուլում 30 դիմորդ, որոնք մասնակցում են միասնական քննություններին, արդեն հայտ են ներկայացրել ընդունվելու Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, ասում է ընդունող հանձնաժողովի նախագահը։ 6 հոգի դիմել են հայոց լեզու եւ գրականություն, 6 հոգի դիմել են թարգմանչական գործ, 6 հոգի դիմել են կովկասագիտություն եւ մնացածները իրավագիտության բաժինը։ Արինա Գրիգորյանը համոզված է նոր դիմորդներ դեռ կլինեն։ Բուհի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ղերնպատակը որակյալ կրթությամբ ուսանողներին զինելն ու գիտակ մասնագետներ թողարկելն է, ինչը կնպաստի երկրի զարգացմանն ու շենացմանը, ասում է ռեկտոր Դոնարա Գաբրիելյանը։ Мы изучали вузы Японии, Америки, Испании, Болгарии, Арабских Эмиратов, где представлены были вузы различных стран мира, самые лучшие университеты там открыли свои филиалы. Поэтому мы с гордостью могу сказать, что университет Маштоц основан и строится на самых лучших традициях высшего образования мирового. Վերջերս բուհում մեկնարկել էր ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացը։ Ռեկտորի խոսքով դեռևս 2019 թվականից սկսած հավատարմագրման գործընթացի արդյունքները հայտնի կդառնան ընթացիկ տարվա սեպտեմբերին։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։